SNCFA, presioa egiten dena, badakizu zer den SNCFA? Bai, joan aizlarik Parisera eta hartzen nuen. Eta zer da? Trein bat. Eta nola da treina? Nolakoa da? Be, Lucia eh, eta polizioa entziten du. Be, kearen gatik eta dia ematiko. Emateko, uh, trein bidea emateko. Zita hula ematen bakrik, be, berda dena autoak eta burdina ekartzeko, ariak mateko. Zeneiago duzue, autoa edo trena? Trena. Zendako? Fitiago past, pastena eta ez uh, trenan. Bada batzutan egira utiki bat eta ez gira mariatzen. Autoa eh, egunero uh, kobizian beti baltzen dugu orduan uh, usatua gira eta soratzen gira eta trena askoz gutiago hartzen dugu orduan maite dut. Trena? zen eta fiteago katen zira eta demora fiteo pasten delako. Autoa zeren, zeren ezin, zeren gehienetan ez dugu azten bere, bere aferak. E, nik treinat autoaz eta autoan Anzen bauzu zerbait jautsi behinuen, ez da grabe baitugu giltzak eta joatal gira bila. Eta eskira prexatua, ez dugu desu anzteko denbora. Zein da hobe naturaren zat? Treina. Zenta biziki luzaz ibiltzen da, dentara joten da, eta autoa eh, kutsatzen du ere, baina ez da gaizkiago. Treinan eretzat gehiago, fedepende zenta auto elektrikoak ere guti kutsatzen du, baina treinak uh, eh, pode esapeman ba, hainitz bota izan, uh, botatzen du. Sartzen dira ez treinan? bai, gehiago sartzen dira, me bidai gehiago iten du treinak. Irentza da autoa gehiago polioatzen euh, du eh, hain ez direlako, eta treinak euh, asko zuhutxeago. Entzun duzu zer gertatu da, zer gertatu den, xamplan irian? Uh, neska bat, eho matakazen, eta um, hilda, egi batean, euh, eta hildelarik, um, egiko xefak, Ez zuenai um, mm, interatu egi hortan, um, egomako azelako eta ordan beste egi batean interatu dute bukaeran. Zubisik egon gertu, ez dute interatu egoman? Joma zen, baina ez dute egoman interatu. Egozketa edo uh, eh, lukperatu. Jomak ezautzen dituzue, no, nortzuk diren? Nire ustez egomatakak. Eta zergatik unat diten dira bizitzerat? Han ezin dutelako gehiot, eta... Zendako zinduteke joan? Be, ez dira hainunak, franxifen gatik, eta da ez bani bada eho da berba humanian bizitirenak. Eh, ez dute berba, ez dute urainit, ez, ez dira ongi bizitia ibada gerla edo lako gaz bat. Sufri itzen dute lako oien egian. egiten dituzte eta horregatik uh, bizitzen aldira alduten bezala. Esan zizte berdin tratatuak? ziak eta beste, unat hemen bizi diren beste, beste batzuekin konparatuz? Be ez, alibidez uh, eh, batzu lehen esklabuak ziren eta gaizki bizi ziren, ez zuten nahi aririk eta be unat hori dira aldatu dela horien eta... Esklabuak ez dira gio? Be hemen ez dugu esklaburik eh, egiten, hemen uh, eh, indien pandate gira. Ebe ikusi dugu egunkari batean, Be, autobus bat eh, kaka humanoarekin ibiltzen zena bazela. Be kaka egiten da eta entzinatzen da. Baina nun kaka egiten da? Be komunetan. Badira komunak autobusian? Bai. Eta aut, nahi du egin bidaiatzen duzu eta kaka imar duzu bidai guztian? Ez bidai guztian, kaka egiten duzu eta entzinatzen da. Eta ez bada kaka egiten? behala irantzinatzen da, eztaki nik haintzinetik eh, uh, eh, uh, indute. Nun martxan da autobus hori? Inglaterran. Inglaterran. Bate, Europan, ilo joio mini. Ilo uh, eh, joio mini da Inglaterran. Uh, Europi da zela. Ez, be, kaka joaten da motoja, baina motoja batean, eta kakarekin be, a, a, zerbait itzultzen da, eta intzinatzen da, adurak itzultzen dira. Beraz, autobus bat martxatzen bat eh, guk eren txatzen dugu gure autoekin? Ba, lehenik asmatu behar dute eta gero suratuko guzta, kakaiten gure zietan. Eh, autoetan ez dugu komunik, ez oinu.